Ano ang masunod ko mamakita? Ang Powell po na sa misteryo. Madamo pa ang dapat himaon. Sige, Odi, ano ang imo plano? Kabay pa na may himaon ti tanga makarili pa'y subo adlaw. Danny ho, katapusan sa kapitulo. Makita na ton ang dugang pa Garfield. Samtam, malipayan na pala abuton na Eastern Sunday.